mm, Bai, egun honen zuri eta egun honen zule guzi guzieri, zer berri eskuratu dutan, aste honetan eh, gure eskualdetik, lekorneta makeatik, joan den astean irureko irratiko lagunek entzureak etzuten eh, eh, berririk izan, eta beraz, horretara azten dut, beraz, diotze bat izan dugula, Jean Belokab, larinako, latanoita amairu urtetan, dolumina bizienak lagun eta familiako erra. Makean ere badugu eriotze bat, agerreko um, sober uh, uh zelen duda latanoita amazazpi urtetan, haren uh, eusketak iragan dira, edo iraganen dira obekio reiteko, hastezken goizian, amarrak makeako elizan dolumin uh, bizienak horre familia eta lagun guzieri. Horretara azten dut uh, pesta berri dugula gure eskualdean eta beraz mistan dena urte guziz uh, bezala uh, makean taleko eta hortakot gazteak uh, jantziko dira eta jakin arazten dute, lekondarrak eh, bederen, errepika bat eh, izanen dela hostiral untan eh, altxaldeko edo atxeko sortziontan, untan, lekorneko elizan, beraz, igan dian, jantzteko, beste guntan jantzten alda, baina ez jantzi berekin. gero behar dut ere horretarazi, jakinarazi, Eta ah, izanen dela bizkotz eh, saltze bat, hor, eh, bai gura ikastorako buhasrak, salduko dituzte bizkotzak mesetaik landa, beraz, haintzinetik mil esker. Um, eta gero, azparneko pestako biltzen ari dira, eta alaba dut eh, bere programa haintzora biziki edera dute, uh, pestetan, bestetokin anitzetan bezala funtsian, eta justu badut bisu bat, hor, igandean usaiako presonaldeko bazk ordezkaria uh, eh, izenak eman behar dira lehen bailean tokiak mugatua baitira hori kaiolan egiten dute. Gero lekorneko elgarrekin adinekoek eh, elkarteak jakinarazten dute azparnen izanen dela ikusgarri bat sui eta pilota musika eta bertze, eh, berria trinketean izanen da atxaldeko atxeko sortziak eterditan, elduden larun batean ekeinaren oita bian interesatuak direna, deitzen aldute uh, eh, uh, eh, Luisari edo jineteri eta Gomita bestan dena deneri idekia da. Hala, unazointziren uh, berriak asteuntan gure eskualetik, Eh, pasa asteon bat, egon albezen piskor, eta elduden aste hartio.